to hydor to hydor ectes peges bruei blusdei hormetikos katarei en toe cheimarroe nai en toe reithroe histatai en toe tenagei rei en toe potamoe eis he trefetai kai dineitai entai dinei poiei ta hele ho potamos octas echei he thalassa poiei actas colpus acroteria nesus heronesus isthmus porthmus kai echei scopelus